Antroji karalių knyga, 20 skyrius. Tomis dienomis Ezekijas mirtinai susirgo. Pranašas Izaijas, Amoco sūnus, atėjęs pas jį tarė. Taip sako viešpats, sutvarkyk savo namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi. Tada Ezekijas nusigrėžė į sieną ir meldėsi. Viešpatie, atsimink, kad aš vaikščiau prieš tave teisingai ir tobulo širdimi ir dariau gerą tavo akise. Ir Ezekijas graudžiai verkė. Izaijui, dar neperėjus kiemo, viešpats kalbėjo jam, grįžk ir sakyk mano tautos vadui Ezekijui. Taip sako viešpats, tavo tėvo Dovido dievas Aš girdėjau tavo maldą ir mačiau tavo ašaras. Aš tave pagydysiu ir trečią dieną tu eisi į viešpaties namus. Aš pridėsiu prie tavo dienų penkiolika metų, Be to, išgelbėsiu tave ir šitą miestą iš Asirijos karalius rankų ir apginsiu miestą dėl savęs ir dėl savo tarno Dovido. Po to Izaijas sakė, paimkite gabalėlį figos. Jie paėmė, uždėjo ant voties ir jis pasveiko. Ezekijas paklausė Izaijo, koks yra ženklas, kad viešpats išgydys mane ir trečią dieną aš eisiu į viešpaties namus. Izaijas atsakė, tai bus ženklas iš viešpaties, kad viešpats išpildys savo žodį Ar nori, kad saulės laikrodžio šešėlis nueitų 10 laipsnių pirmyn, ar kad grįžtų 10 laipsnių atgal? Ezekijas atsakė, lengva šešėliui pailgėti 10 laipsnių, tegul jis grįžta 10 laipsnių atgal. Pranašas Izaijas šaukėsi viešpaties ir jis gražino Ahazo saulės laikrodžio šešėlį 10 laipsnių atgal. Tuo metu Babilono karaliaus Merodach Baladanas, Baladano sūnus, atsiuntė Ezekijui laišką ir dovanų, nes jis sužinojo, kad Ezekijas serga. Ezekijas išklausė juos ir aprodė jiems visus savo turtus – sidabrą, auksą, kvepalus, brangųjį aliejų, ginklų sandėlius ir visa, kas buvo jo išde. Nebuvo nieko, ko Ezekijas nebūtų jiems parodęs savo namuose ir savo valdose. Pranašas Izaijas, atėjęs pas karalių Ezekiją, paklausė, iš kur tie vyrai atėjo pas tave ir ką jie tau pasakė. Ezekijas atsakė, jie atėjo iš tolimos šalies, iš Babilono. Ir jis sakė, ką jie matė tavo namuose. Ezekijas atsakė, jie matė viską, kas yra mano namuose. Nėra nieko, ko nebūčiau jiems parodęs. Tada Izaijas tarė Ezekijui, klausyk viešpatės žodžio. Ateis diena, kai į Babiloną išgabens viską, kas yra tavo namuose ir ką iki šiol yra sukrovę tavo tėvai, ir nieko nebeliks. Jie išves tavo sūnus, kurie tau gims, ir jie bus eunuchais Babilono karaliaus rūmuose. Ezekijas atsakė Izaijui, viešpatė žodis, kuri tu kalbėjai, yra geras, taika ir saugumas bus mano dienomis. Visi kiti Ezekijo darbai ir jo gale kaip jis padarė tvenkinį ir vandentiekį, atvesdamas į miestą vandenį, yra aprašyti Judo karalių metraščių knygoje. Ezekijas užmigo prie savo tėvų, o jo sunus Manasas karaliavo vietoj jo.